Jon eiera bide, ongi etorri, egunon. Bai, egunon. Eta lehenik, bos kontrako borruka unani historikoa egiten aldaukuzu? Uh, ehm, historioan, sartu gira hor uh, eh, aierrako talde bat, konfinamendu denboran, oartu ginen eh, ari uh, obrak egiten antenen inguruan, eta piskat lagun talde bat ginen horren inguruan kezkatuak. Baz montatu gure elkartea horren inguruan, eta askifite uh, dintziren ere uh, Dona Martiriko be, lagun batzu, horiek ere jen taldea montatua jen aldetik, bazutela kasu berezi bat, eta konkretua arras, uh, jen, lujealdean, aldean, Egen lagun bateko, baten uh, familiak izenpetua baitzin uh, eh, 2000 eta masai amazazpian kontratu bat frirekin uh, antena baten ezartzeko. Eta gara jortan, bon, be, lau ge batzen zen, bost ge bat ere, eta be, uh, badirela uh, lujalde batzu uini gabe, eta jendeak nahi dila telefona denetan ukan, eta pentsatu zuten, bon, etzela ideitxarra ezartzea antena bat, eta onartu zuten kontratu hoi. Uh, urteak bastu dira, obrarik zuten bat ere egin, eta gioztik familiortako semia, be uh, eh, intesatu da bosge uh, eh, historio hori, bildu gira denen artian, gu aiektarrak eta oik dona eta oartu gira, bon bon, friko jende horiek, zirela inargiki uh, diokatzen ari, eta emeki emeki bastuko zutela jen proiektu berri hori hor, be teknologiara eta horren inguruan be, lagundu ditugu, uh, entxatu dira jen aldetik uh, kontratu hori haustea, ez dute lortu, entxatu dira ere uh, eh, Dona Martiriko erriko txearekin mediazio baten egitea eta frikoek zuten ere hor uh, fitxik jakin nahi, behaz joan den urtean hasi dute, hasi nahi zuten xantira, eta ba guan ginen horren blokatzeko, eta bon, uh, egun bateko afera izan da, eta blokatua izan zen momentu horretan pentsatzen ginuen, bai partida etzela horretan bukatua, eta demora pastu da, eta hor berriz uh, dugu uh, gutuna, erjanez, eh, be xantira berriz hastekotan diela hor uh, azaruaren bian. Horrek erran nahi du lur jabe batek, privatu batek, ezin duela debekatu, ez duela kontratu bat hausten hau, gero? Biziki bitxea da, nik uste nuen bai kontratuak bai zenpetuta zaila dela gibelera joaiteko, baina bon, hor duriz ezin ezkoa da. Bon. Eta zer, eh, legearen aldetik zer agertzen da? Zendako da ezinezkoa? Ba, ezinez eh, jurista eta eta ezinez sartu kontratu hortan, eh? nik ez dakit hortan. Eh. nahi du behin betiko, izenpetzen duzu laik olakoekin? Amar urteko kontratua indute, eta bon, hor gelditzen dira, ono urte zonbaitzu, mhm. Hau, iduriz unki ezina da. Bos ge antena hunekin, zerk kezkatzen zaituzte? Nunda lan jera? ba, uh, eh, ahlodez eh, teknologiaren aldetik eta eh, sozialki, uh, uste dut, ari direla impusatzen eta magazten uh, eh, gizarte bat, uh, eni pixka bat izitzen hauena. Uh, eh, jana ebitu, uh, oiek amesten dituzte etxeko tresneri guziak konektatuak izaitean. Uh, jana idu dena gure informazio pribatu guziak oiek analizatzen alko dituztela. Bon, pri, informazio pribatuak horrez dira gehiago esistituko. Uh, osasunaren aldetik uh, egin dituzten ikerketak eta biziki be, bai asalekoak dira hoiek dute inpusatzen norma hoiek egiten dituzte testak bez seuko da eh, testak onak izango direla biziki komplikatua da uh, ba, diren norma batzu, adibidez, italiako lujalde batzuetan, uinen neurtzeko mm, unitate horietan da zeroka kotx zerbait onartua dena, eta Frantzia erresuman da ogoi gainetik. Baz, bon, eh, ala, ba, gauzak ez dira biziki argi. Uh, nahi balin badute jakin eh, ze efektu baden osasunaren ahloan, kondutan hartzen dute bakarrik berotze efektua. Eta 6 segundu gainean azalaren gainean. Jena idu telefono edo uinen onduan ezari, eta 6 segunduz begiratu, ea asala berotzen den. Bon, bizitan da, ezetz. Hori gure idurikotz, behar da neurtu luzaroan, eta zelulen bahnean, ea ondorio bat direnez, hmm. eh, kimika, eta ez dakitze, eh, denborarekin minbiziak, edo ez dakitze, mm. gauza initz sortzen aldita izke, horren ondotik. Ulektu behar dena teknologi horrekin, uh, frekuentziak gorago ezagiz, ezan nahi du indar gehiago hartzen dutela, eta ziblatuagoa izango direla. Eta ondorioz ere, eien teknologia garatzeko, um, ehm, ezagri beharko diela, ehm, miraila moduko, eh, edo ispilum ehm, moduko gauzak, eun edo berreun metro guziz. Ezan nahi du, uinek pumpeak inberdituzela uh, eh, etengabe. Uh, indar haundi horrekin, ziblatuagoa da, beraz, pumpea initzekin ibiltzen da eskuin ezker. Hala, hori da eh, teknologia horren aldaketa importantea, behar zer nahi du guai ikusten dugun an, pilon eta antena horietan, ez zindira gelditu, izan behar dira denetan, hirietan adibidez, eh, erabiliko dituzte, hiriko uh, tresneri guziak, lamparak, autobus geltokiak, taulako gauza guziak. Eta gero zen nahi dugu, ono ultrakapitalismo hori garatu, uh, tresna behiak ekoiztu, telefono behiak, nahi du ere horren gibelean ehm, energia initz, aipatzen da transizio ere ekologikoa, baina hor, nahi du ez, dena alderantziz. Ehm, badira mm, mineral batzu bereziak bai gure ordenagailu, bai telefono horietan, horiek ez ditugu gure lujazpietan, egan nahi du munduko beste lujalde batzuetan suntxike, dena suntsitu bon, ba, pentsatu pixka bat uh, ze gizarte modelo nahi dugun, eta ez bakarrik, eh, ez dut koberturarik, eh, bon, pixka bat ujunago joan gure pentsamoldeetan. Herritar hainit zuekin dira, petizioak ere izenpeta hasi dituzue. Bai, bai, bai, hori joan den urtetik, eh, petizuak eh, uh, izan dira ibar guzian, arberua ibar guzian, erriko etxeak ere posizionatu dira moratorioak uh, egin dituzte bos gehoien gelditzeko, bai, uh, isturitzen, dona martirin, beraz, erritaren partea hundi bat horren uh, kontra dabil, Bon, gure gure afitsak ere eta banderolak pixkat fundituak ikusten ditugularik, ez dakit bat diren, banan bat ere batzu, alde direnak nahi dute garatu sistema hori. Batzuak erten digute adibidez gure mintzaldietan, propusatuko eh, proposatuko ditugun e, mintzaldietan, ez dela ez tabaidarik, e, e, borta idekia dugu, zauzte, eh, e, etor alde diren oiek, eta gurekin ez datzera ze gizarte, ze, ze kontsumo, ze, ze nahi dugun, bai, bai, aipadezagun. Hmm. Eta zien iduriko ere, ikusi dutanaz, laugea askida. <laughs> bakotsaren eh, bakotsaren eh, iritzia izan behar da, ba, olako bai. zerbait, me uste dut baietz, kapable direlarik telefono batzu, eh, ba, a, astapenean, tele, o, berriz hoitarazten dut, da, telefonatzeko, a, telefono bat. Bon. Be, gero, kapable direlarik telefonoak telefonatzea, bai, filma bat deskargatzea, bai, joko elektronikoetan aritzea, ba, zein behar da gehiago, ba, dugu bat, eta bi esku, uh, batzu, jostatzen dira, bi telefonoekin ere, bat eskuin, bat ezkerriko eskuan, bo, posible da, ono, urru telefono joaitean. Ikusten ditularik gazte eh, broxeta batzu eta bakotsa eh, zombi bat bezala bere telefonoari so eta ba, badakezkatzekoa. Aste buru juntan, bi egun bereziki antolatzen dituzue, larun batean, mintzaldi bat izain da lehenik, isturitzeko trinketean, uh, eh, eturriko da eh, David Martinez, bera da buru diabetza teknologikoaren eh, sustatzaile eta aktivista bat, eta kolabora, kolaboratzen du barkatu argiaren blogan, bere mm -hmm. iritzia emanez, eta bera dingo da beraz esplikatzera zendako bosgaren kontra den. Mm -hmm. Bera argudioak izango dira gehien bat sozial eta teknologiaren uh, ahlokoak. Eh, xe tasuna ematen dut, zenta dina ziko ditugu beste mintzari batzu ere, Hai. beste ahloak johatzeko. Eh, eta gero gure okupazioa hasiko da zaruaren lehenean eh, Dona Martiriko uh, zaldian, janabitu uh, kaskoanan, gainean, Goizeko behatzi honetan ebilaldi kondatu bat ekin hasiko dugu ezagutzen ez duten entzat, ere ezagutzen ez duten entzat paisaia deskubritzen. Uh, Hame uh, etorriko da tajnaldetik Mathieu Amies, bera da haute bat eta erriko kontseilaria eta idazlea uh, ingurumenaren uh, alde aspalditik uh, ari dena eta berak uh, konfinamendu denboran gutun bat idatzizian uh, mm, Frantzia Resumako haute uh, txik guzier, erteko kasu, bosgaren inguruan gauzak aldatzen ari dira, legeriak aldatu dituzte eta bakotsak egin dezan bere iritzia. Mm -hmm. fit egite jardoki beharko da hori. Uh, gio eguerdi terditan eh, proposatzen dugu txak ekarriliko piknika elgarrekin hartzea eta txaldean, txaldeko hiru hontan asierarri egin, bera da zientzialari bat eta justuki Ostion, fite pastuniz osasun ahloko uh, eh, argudioetan edo uh, eh, eh, kesketan, berak horiek diogatuko ditu gehiago. Eta atxaldeko lau hontan inen dugu uh, biltzak nagusi bat, hor izango diren lagun guziekin, eta ikusiko, ea nola antolatzen dugun, biharamuneko eguna. Zenta, biharamunak izanen baitira, zuek ez duzue amore manen, xantier gelditu hartio, bai. Badugu eh, informazioa dingo direla eguerdi eta txaldeko biak inguruan, usher, uh, eh, txakur eta, eta langile. Hmm. Beaz hori blokatu beharko dugula. Uh, eta bururatzeko azaruan leheneko gitaraua, uh, atxaldeko seiak eterditan haseko dugu kontzertua, sortzi taldearekin, ondotik Kurne Barnetz, uh, gero Mr. Shaguak, Antion Lajandaburu, eta uh, beroki bukatzeko Fisten Furius. Ederki, Jon, eierabide, esker mila. Mil esker zuri.